ndabaramukije rero bakunze mwese mubandanya gutega biri radio isanganiro nongera no kubaha ikaze mu kiganiro karadiridimba cyo kuri uyu wa Mungu higenekerezo rya cumi na 15 umwaka wa 2017 ku munsi w'ejo aho bukera bamwe mu barundi begwa n'amatati yahitiye muri kino gihugu bazo kwitaba ubutumire bw'umuhuza mu matati y'abarundi ariwe William Benjamin Mukapa mu byo bise briefing muri uwo mubonano hari bamwe mu barundi batashimye kwitaba ubutumire bw'umuhuza mu matati y'abarundi mu gihe hari n'abandi bavuga yuko nyabuna karakajyo ko kwitaba kugira ubugira icashikiriza ashikiriza canke ahindura yuca aboneraho akanya ko kubikora mu ntumbero yuko abarundi boshira hamwe maze abarundi bakaro bakaronka amahoro arama abahunze igihugu bakakigarukamwo none hari umwizero abarundi bogira muri uwo mubonano uzohuza bamwe mu begwa n'amatati y'abarundi nta ngaruka zishobora gushika mu gihe umuhuza azoza ahamagara umubonano hakandi atemegwa na bose ngivyo bimwe mu bibazo biza gutorerwa inyishu muri kino kiganiro karadiridimba tukaba twashimye gutumira umuhinga mu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba ariwe Chartier niyunge ko kaze muri karadiridimba eh, murakoze cyane ndabashimiye kuba mwantumiye mhm. mu buhinga bw'ibyuma hakaba hari Eric Uwimana nayo ikiganiro karadiridimba uno munsi isanganiro akaburungu orenage nage hama muraza kuronka akaryo ko kugira ari nk'ikibazo mubaza canke intererano yanyu mubicishije ku matelefone muza gutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri mirongo itanu n'indwi bibiri na kabiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri canke bibiri na kabiri na kane nako bibiri na kabiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu mbe n'iryari abantu begwa n'ibibazo bashobora kwitura umuhuza Eh, icyo navuga ni uko eh, abantu bakwiye kumenya ko iyo abantu babana gushikirwa n'ibibazo ari bisanzwe mhm. kuko abantu babana bama basangira gupfa no gukira barasangira ibihe byiza bagasangira ibihe by'umunezero bagasangira ibihe by'umwumvikano ariko hakaba n'ibihe bashobora kubaho bashyirwa n'ibyo batumvikana ko mm-hmm. ari byo kenshi bica bibyara ibyo tugenda tubona n'ibyo tunita n'amatati igihe abantu batumvikana bivanye n'intumbero bafise cyangwa bivanye n'ibikorwa cyangwa bivanye n'icyo bari bifuza gushikako rero eh, mu bisanzwe kurondera umuhuza n'igihe abo bantu bafise icyo batumvikana ko oh, bagerageje gutorera umuti icyo kibazo cyabo bikanka mm. bakagerageza bakicarana aho baba bakiri abo nyine nta muntu wa gatatu aba arabinjiramo icyo gihe rero kandi ni nayo ni nayo ntambuka ikomeye kuba ariko baranyumva igihe cyose abantu bafise ibintu batumvikana ko mm-hmm. ni byiza kwama barondera umwanya wo kwicarana hagati yabo kuko birashoboka ko abantu bashobora gutorera umuti ibyo batumvikana ko batiriwe baraterana imiragwe batiriwe baragwana batiriwe barasambura rero iyo ntambuko y'uko abo bantu baba bafise ibyo bapfa byanse ko bumvikana bonyine bwabo. niho baheza bakarondera bakumvikana bati rero ko twebwe byanse ko twumvikana byanse ko dutora umuti urama ku bw'iki kibazo kiri hagati yacu reka turondere uwundi muntu twizeye umushinga ntahe umugabo w'ijunja n'ijambo kuko buryo umuhuza nawe arafise uburanga hanyuma umuntu bo nyine bashobora kubonamo ibyizigiro bati ibyo byose uyu muntu tumuhaye umwanya arashobora kudufasha twese impande zibiri kugira ngo dushobore gutora umuti urama kandi abantu bakwiye kumva ko bujya nta kibazo kitagira inyishu gusa bisabwa ko abantu bimenyereza kwicarana mhm. iyo byanse kurondera umuntu ari bubafashe cyangwa abantu bari bubafashe kugira ngo bashobore kuronka umuti w'ikibazo kiba cyabatera cyatumye haba ingorane mu mubano wabo mhm. mbe ku byerekeye uburundi mubona bishobora gushika abarundi bagahuza bose kandi batemera kumwe umuhuza e, dufatiye nko kubiri ko biraba mhm. iki gihe n'ibintu kumbure bivaye n'ubuhinga bwo guhuza abantu basanzwe bafite ibintu bapfuye Eh, bigitangura twari dufite ibyizigiro naho hari abantu bagenda bavuga kuko mumenye ko naho hari abamwemera hari ibyo batemera ko bavugana ko mhm. uruhande rumwe rukavuga ruti turemera kuganira muga ibi bibazo ntitubivuge ko urundi ruti turemera kuganira ariko ibibazo ntitubivugane ko mhm. hanyuma mu nyuma iyo iyo ntambuko irarengana baraheza baratera intambuko y'ukwemera kwicarana n'umuhuza hanyuma bivanye n'ibyabaye adasubiye kugira ijambo ry'ihumura tubwira ntidushobora eh, kwemera kwicarana kandi ngo abandi niko cyo kuduhuza rero ikibazo warubaje bavuga uti none mbega birashoboka kwikorwa igikorwa cy'umuhuza kibandanya mu gihe hari uruhande rutamwemera birashoboka ariko birasaba ko haba isubirwa mu gihe n'igikorwa cy'ubuhuza kibandanya kuko umuhuza ntaba umuhuza ku nguvu mu bikorwa cyangwa mu buhinga bujyanye no gutatura amatati cyangwa gukinga amatati hadakoreshejwe inguvu naho wowe uri umushinga ntahe naho woba uzi ko wemewe mu byo wakoze ntushobora kujya guhuza abantu ku nguvu mm-hmm. mu gihe hari uruhande rumwe ruvuga ruti wewe hari ikibazo twibufise ko imbere ya byose uca kurindira kugira ngo mubanze muganire n’ubwo ruhande ubumvishe ko atayindi nyungu uri kurarondera hanyuma ikindi nacyo barashobora kutagutahura bivanye n'uruhande rwawe cye kutagutahura bivanye n'uruhande rwawe muhoza kuko dukwiye kwemera ko mu isi aba nta muntu atihenda umuhuza arashobora kwihenda ariko kwihenda ntibisigura ko bishobora kumwambura icyo gikorwa cy'ubuhuza Umunsi munsi umuntu ashobora kwihenda mu gihe agasanga ati bwa bundi ahanye byari byagoye kandi burya ibigora bigora umuntu ariko arakora bigora ukora. rero nibaza ko birashoboka ko igikorwa cy'ubuhuza kibandanya ariko si ku nguvu kuko izi nzira cyangwa ubuhinga dukoresha cyitwa amaduhanura abantu gukoresha ni bwitwa ngo gukiranura gutorera umuti ibibazo hadakoreshejwe ingufu hadakoreshejwe ingimba kandi n’ubuhinga nk'uko nkunda kubivuga butuma abantu batora umuti urama naho keshi biteba rero muri kigebera gihe birasaba abanza agaha umwanya rujya n'undi ruhande kugira ngo baganire kandi atawuvuyemo kuko dukeneye umuti urama atawuvuyemo hanyuma ikintu dukwiye kumenya nuko nimba bamwe bavuga bati twebwe ntitumwemera kubera hari n'uwo wigeze kuvuga ngo yaradututse yavuze ngo turabasatse by'ukuri sinumvirije neza ijambo yo yaravuze hari igihe umuntu ashobora gukoresha imvugo ku mburendenza rugero mu ikintu dukwiye kumenya nuko iyo abantu bamaze kugira ibintu bapfuye bagatandukana bamwe bagahunga bamwe bakumva yuko badashobora gukandagiza ikirenge mu gihugu cyabibarutse baba abari ku ruhande rwa senarede n'abandi bahunze baba bari ku ruhande rw'igihugu bari mu gihugu bari ku butegetsi bose bakeneye gufasha kugira ngo eh, ishavu canke eh, uburakari bamwe bafitiye abandi bugabanuke kuko umuhuza aca hagati y'abantu byanse ko bicarana mhm. kandi akagerageza kubaza na bose muri bwa buranga namye mvuga nk'akaranga ka mbere k'umuhuza nuko n'umuntu bwa mbere azi kwakira amajambo yose hanyuma akayungura muri ayo majambo akaca amenya yakwiye kuvuga ayo kuko impande zose ziba zigwaye zikeneye gufashwa ziba zitemerana zikeneye kwemerana akaranka kabiri ni azi gusesangura kugira amenye ukuri kw'ibiba ko biraba akamenya ukuri kw'ibyabaye ukuri kw'icyatumye ingorane zibaho hanyuma akiyumvira kuko mpuzanakora ari umwe abari kumwe n'uwundi mugwi w'abantu bamufasha abahinga baba bari kumwe bakagerageza guserangura bagashyiramo ibyiyumviro vyabo eh, hamwe n'ababa bapfa ibyo bari bari ko barapfa hanyuma akamenya ukuri kuko umuhuza ni avuga ukuri muri uko kuvuga ukuri agakoresha imvugo iza guhuza arangaje mm. mediateur imvugo iza guhuza iza gutuma babandi batandukana bagirane bashobora kwemera icyo gituma ugira cy'umuhuza ahanini si uguhuza ijya migwi y'ababa bariko bafite ibyo bapfa igikoba cy'umuhuza kiri mu guhura n'imigwi ubwa mbere ku ruhande rwayo uruhande rumwe rumukwayo guhura nabwo kuganira kuvugana kubumviriza agasubira akarundi rundi ruhande guhurana bakavugana cyane kandi atakwiruka kuko igikoba cy'ubuhuza ni ikoba kiza nk'uko nabivuze ibipfa byarapfuye umuntu wese abafise uruhara mu gikiza ubu buhinga ni ukwemera ko abantu bose naho baba bafise uruhara rw'ibiba biriko biraba barafise uruhara kandi kugira ngo bubake igihugu cyiza cy'akarere keza hanyuma bashyire ingufu zabo hamwe hanyuma urwo ruhara kandi bategeza kumva ko barakeneye barakeneye gufashwa barakeneye gufasha kugira ngo umuntu wese atahure uruhara hanyuma bave mu byo gutukana bave mu byo gusibana kudadika kuko gutukana no kudadika birushirizaho gutwara abantu mu bihe by'intambara impande zose akaba n'imvuga kuri akaba ari umuntu asesangura kugira ngo amenye ukuri kubiba biri ko biraba n'icyo yofasha hanyuma kandi karanga gakomeye ni uko atahashobora kubogamira hmm. ni nk'uko bashobora gutora uh, uh, dufate uri umwana muvuka n'abandi bana nka cumi hari abana batanu bafuye ibindi n'abandi bane wowe uri umwe ukajya hagati yabo bokora kugira ngo bubake kazoza keza kanyuranye na kahise kabo kabi murabye ugerageje kuraba muri iki kibazo gihanze abarundi none ko bose batamuhuriza ko n'igiki gikenewe e, bose bamuhuriza ko ariko hari icyo hari cyo byavuye ko mhm. hari ibihe byabaye murazi ko hari gihe habaye nk'uko umengo kuvuga urashobora kuvuga uzi ngo kuvuga ukuri nguri kuvuga byiza ugasanga uriheza na cyane cyane igihe uri kuvuga uvugira hagati y'abantu bafise icyo batumvikana ko kandi ari wewe bose bafise ku ibyizigiro mhm. rero kimwe nibaza yuko eh, ku ruhande ku ruhande rw'abumva ko batobandanya nibaza ko icyokorwa cya mbere ni umuhuza akwiye kubanza ku kubegera abataza kuza biza gutuma urugendo rwo guza gutora umuturama ruza kudindira hanyuma ubushize narigeze kubivuga mu bijyanye no gukinga matati mu bijyanye no gukiranura matati mu bijyanye no gutorera umuti ibibazo biba bihari bidaciye mu nguvu nta muntu n'umwe wo gusiga inyuma nta n'umwe wo gusuzugura naho kiba ari icyumviro cy'umuntu umwe naho kiba ari icyumviro cy'abantu babiri naho kiba ari icyumviro cy'abantu batatu birasaba ko abo batatu ubumviriza hanyuma nimba ari abantu bashobora guca baterere mu buzima bw'igihugu abo bantu babe muri urwo rugendo gutorera umuti ibibazo icyo nagomba mvuge untunge gatoya mhm. nuko mu bijyanye n'ubuzima bw'abenegihugu hari imigwi ine ikomeye cyane ku bijyanye n'ubuzima bw'abenegihugu mhm. umugwi wa mbere ni w'abantu bajejwe ubuzima bw'abantu n'igihugu mu bya politiki mhm. nuko abanyepolitiki baba ababa bari ku ruhande rw'abari ku butegetsi baba batari ku ruhande rw'abari ku butegetsi mhm. uwo mugwi wose uri hamwe abanyepolitiki abanyepolitiki ni umugwi mhm. ukomeye umunyepolitiki arashobora kuba umwe n'aho atabanywanyi aba afise muga ibyiyumviro ugasanga ibiti ibyiyumviro by'abantu igihumbi ugasanga ni ibyiyumviro bikora ku mitima y'abantu cyangwa ku buzima bw'abantu rero uwo mugwi no mugwi. bisaba ko abantu bama bafata nk'amabuye n'ubuzima bw'igihugu umugwi kabiri ni wabo twoshyira mu bitwa abakozi b'imana aba bantu usanga barongoye amadini barongoye amashenge kuko nabo n’abantu bafise ijambo barafise ubushobozi bakoresha ku bantu no ku n'ubuzima bwabo haba mu bijyanye no kubatunganya muri ibi no kubigisha ingene bakwiye kubaha imana ariko hamwe n'ibyo no ukubaha imana no kubahana hagati yabo ugaheza ugatera mu isanzwe ntiwari ngo urwanye indwara uhari ngo uterere kugira ngo ibintu bigende neza mhm. umugwi ugira kane ukomeye ni uh, umugwi ujejwe umugwi twakwita abantu ufise ingufu mu bijyanye n'ubutunzi segiteri ekonomike kuko abo nabo bafise icyo barafise ubushobozi ku bijyanye n'ubuzima bwa bene gihugu ibijyanye n'ubuzima bw'igihugu nyine kiriko kiratunganya mhm. rero muri iyo migwi yose iyo migwi umuhuza ategereza kumenya ati mbega muri iyi migwi ni bande bakwiye kuza mhm. ni bande dukwiye kubana ni bande bafise ijambo ni bande by'ukuri naho byoba bigoye bafite icyo boterera hanyuma muri iyo migwi nyine abakunda kugira icyo bapfa ahanini n’umugu wa mbere bavuze bati ntituza ubwa mbere umuhuza mhm. no kumva ko birihuta kubarondera kuko nk'uko nabivuze umuhuza nawe nyine arabizi ibi ntahuza abantu ku nguvu ntabwira ngo nimuze byanga bikunda baza kubwi kubw'ineza kuko inyishu ziza gutogwa ni inyishu zumvikanywe ko na bose icyo twakuyitanuze consensus ni inyishu z'iyo migwi yose kugira ngo ibipfa bihagarare ibyapfuye ntibisubire gupfa ari bikosogwa bikosogwe hanyuma imaze gukosogwa abantu baheze batere baje imbere bashize hamwe nawe hari ibyo badatandukana batumvikana ko gutandukana mu byiyumviro ntibisigura kuba bansi none mwebwe nk'uko gusiba kwa bamwe mu biganiro naho hari abanyepolitike bamwe bavuga bati eh, mbere banahoze no hanze y'igihugu ubu batasha bavuga bati byari byiza yuko uwo wese yegwa n'iki kibazo atonda cyangwa yitaba ubwo butumire bw'umuhuza ahamakagira akagira mwebwe mubiha insiguro iyihe kubona hari umurundi ashobora kuvuga ati ntidushobora twe kwitaba uwo mubonano w'umuhuza canke ubwo butumire bw'umuhuza eh, ku bwanyu jenda ndi ku ruhande rw'umuntu avuga ati byukura abantu bose bari bakwiye kuza mhm. bose bari bakwiye kuza kuko guhura biruta kudahura naho hari ibyo batemera kuko numva umengo bari bakwiye kuza bagaheza bakavuga bati naho tuje twebwe ibyiyumviro byacu n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi hari ibyo dukwiye kubanza kwemeranya ko nk'umuhuza n'abariko baragufasha hari ibyatubabaje mubanze mu mudusigurire ibi n'ibi n'ibi n'ibi rero ku ruhande rwawe baba bahoze hanze y'igihugu bari no bazokwitaba ibiganiro ni ikintu cyiza kugenda muganaho bitaba ibiganiro bamenye ko inyishu nishoboka mu gihe hari abandi bantu bategerezwa kuza batari rero ndize neza ntakekeranya ko inyuma y'ibi byanka bikunda umuhuza azorondera n'abo bantu bashavuye hanyuma na narigeze kubivuga reka ndabice ko kandi burya amatati iyo amaze gushika ahantu atandukanye abantu bagatotezanya bakagwana bakicana bagasamburana mu buryo bumwe n'ubundi icambere amatata aza gukora izo nyifato ziza gukora ku byiyumviro by'umuntu kuri kamere k'umuntu n'imibereho yiwe hanyuma biza gutuma umuntu aba mu bihe byo byo kugendana ibikomere mhm. hari abafisi ibikomere hari imvugo rero usanga ari imvugo zijyanye n'ibikomere kiretse ko nk'ubu nko muri ibi byagiye bishyikira igihugu burya abantu bakomeretse sinza abantu bakomeretse ni benshi no hava mvuga nti nka bose sinzi umuntu avuga ati jewe n'amahoro si umuntu avuga ati jyewe ntaca intambara cyangwa ntaca ibibazo byashiga igihugu byakoze kuri jyewe rero nk'ubu ko vyavyuye ibikomere inyifato y'umuhuza yabyuye igikomere cyangwa ibikomere ku ruhande rwa bamwe n'abandi rero ndize ntakekeranya ko azogerageza kugira ngo ashobore kubegera nabo hanyuma amaze kubegera hashobore kuba ikindi kiri ngaho bose bose atanumwe avuyemo baza kwicara hamwe kugira ngo bashobore kumvikana ku muti urama ku byo bamwe n'abandi bakwiye guheba no ku byo bakwiye kumvikana ko kugira ngo bashobore kubaka igihugu cyiza igihugu kirangwamo iteka n'itekano umutumire ni Chartier niyunge ko numuhinga mu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba mwumvise yuko twagarutse na cyane cyane ku mubonano uzohuza umuhuza William Benjamin Mukapa ku musi wejo aho bukera na bamwe mu begwa ni ibibazo bya politike ano mu gihugu cacu ni kiganiro karadiridimba karadiridimba nakana kaji wabo mwebwe abarundi mudukurikirana kuri website 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage uyu numwanya wanyu rwanyu kugira mutwakure ari ibibazo mugomba kubaza umutumire turi kumwe hano canke intererano yanyu muri kino kiganiro murabye ku buhinga ngurukana bumenyi kuri wezi 3 karungisanganira kaburungu orenage murabona inimero ya call WhatsApp byanse ama nimero mukabona biranse mushobora guca ko mukazishira mu telefone hama mukatwakura kugira mugire icyo mushikirije canke icyo muterereye muri kino kiganiro mutanguza akamenyetso ko guteranya hama majana na mirongo itanu n'indwi kuri mwe bw'abarundi mudukurikirana kuri wese itatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage eka n'izindi nimero ziruguruye irindwi na gatandatu ubusa mirongo ine na gatatu amajana icyenda na gatatu cyane itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu mbere na simati irahari irindwi na gatanu amajana na mirongo umunani na gatatu amajana na mirongo itatu na gatatu cyangwa irindwi n'indwi amajana atatu na mirongo itanu n'indwi amajana indwi na mirongo icyenda na kabiri aho hose mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi ariko kubo iyo mirongo yankira murabye nkuguruye we gatatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage murabona imyandiko canke amajambo aguma arengana ku kibazo kigira kabiri muraza kubona ko inimero za WhatsApp aho muzishize mu telefone murashobora guca mwakura kuri call WhatsApp tukabakira atankomanzi kugira mugire ico muterereye cyane cyane canke ico mwumva mwofasha mu biganiro canke ivyo bise briefing umuhuza yatumiyemo abegwa n'amatati y'abarundi ariko mwumvise yuko bamwe mu begwa n'amatati batitavye ivyo ubwo butumwa mu gihe hari n'abandi bavuga bati karakajyo nyabona yuko bo kwitaba ubwo butumwa mu kurindira ibibazo canke intererano yanyu reka tugaruke hano muri studio turi kumwe na Chartier niyunge ko no muhinga mu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba reka nakire bambwiye ko ari uri ku murongo allo Ni muri Hollande. Ego mhm. Placide muri Hollande turi kumwe na oh. Chartier niyunge ko numuhinga mu gutatura amatati bidaciye mu ngimbangira twatanguranye ikiganiro. Ari ah, twatanguranye ikiganiro ahubwo yavugishije ukuri eh, yavugisha ukuri nko kumwunganira nayo ntacyo uvuga iyo kirenze ngaho umurundi mu biyatera mhm. biba bihagaze mu bijyanye n'uko bamwe n'abandi badafise uburenganzira bwabo bari barekuwe bakuriwe eh, ibyo twakwita ari droit fondamental uburenganzira cy'agateka kabo muri ama droit fondamental nk'uko Placide bivuze mhm. harimo ko abantu bakwiye kugira icyo bihereza ukubaho ugufungura kugira aho babaye umutekano nibyo birimo rero ndibaza yuko by'ukuri eh, ni kibazo kiraba abarundi bose na cyane cyane abajyanye ubuzima bw'abenegihugu ko bakwiye gushira ingufu zabo hamwe kugira ngo abo nyine bakenye bafise ikibazo cy'ubukene bashobore kwikenura kuko mu gihe igihugu cyuzuyemo abakene naho musanzwe hoba hari ingorane hagati y'abantu twavuga batunze n'abakeniye mugaka akavuga ati nawe nagahagarara ati ntibyari byiza yuko bamwe banka kwitaba ibyo uwo mubonano w'umuhuza ngo kuko iyo baba bafite icyo bashikiriza bari kugira nako mm. akaryo niko kari kuba akaryo nyabona ko kugishikiriza hari icyo mwumwunganira ego nibaza ko mu byo hari ibyo bikomeye nk'icyumviro cyo kuvuga ko mu bisanzwe Eh, avuga ati mbega ikibazo cy'inzara ikibazo cy'ubukene ikibazo cya mikoro make cyo cyo mbega icyo cyotorerwa umuti gute ndibuka mu gutangura navuze ku migwi ikomakomeye eh, usanga akenshi iri kirakora ku bijyanye n'ubuzima bwa bene igihugu umugwi w'abanyepolitike baba bari ku butegetsi cyangwa batari ku butegetsi mhm. umugwi w'abarongoye abakozi b'imana hanyuma sosiyete sivire hanyuma na sekiteri ekonomike ni imigwi ikomeye kandi iyo migwi yose igiye hamwe irashobora gushyira ingufu zabo hamwe mu gihe by'ukuri bababajwe n'ibibazo abenegihugu barimo hanyuma mu gihe abantu baba barabaye mu bihe amatati yagiye yisubiriza ni byiza ko bakubitiza agatima mpembero bakibaza iyo bari kuba mbega bava he mu guri kwa gusesangura hariho aho abantu bategereza kuvugana iyo bava mbega bavahe kahise kabo kameze gute nicyo tukwita mu gifaransa contexte historique mbega kahise kabo kameze gute n'ibihe byagiye bashikira. hanyuma hakabaho n'icyo umuntu yo kwita contexte sociale mu mibano yabo mm-hmm. imibano y'abantu hagiye haba ingorane izihe hacajamo n'imico imibano y'abantu n'imico y'abantu mbega byari nibiki byagiye bigaragara nk’ingora cyangwa gahaze hanyuma context economique bice bijyana n'iki cyumviro cha Placide mbega mu bijyanye na mikoro y'abantu ubutunzi bw'abantu umuntu ku giti ciwe cyangwa ubutunzi bw'abantu mu buryo bw'akarere aho babaye cyangwa ubutunzi bw'abantu bivanye n'igihugu babayemo mbega bimeze guta abantu barashobora ah, barashobora kwikenura abantu ntibabayeho mu bwoba kuko nimba hari nk'abantu usanga kenshi babaye mu bwoba bwa kazoza ubwoba bwo kubaho nicyo usanga benshi bajya no mu bintu atari kugira ngo bagire icyo bakoreye igihugu mu kugira ngo babeho abantu bagakina politike kugira ngo baronke icyo barya mugabo mujya gukina politike ni kugira ngo abantu baronke icyo barya kugira ngo abantu ahubwo bashira imbere ivyumviro bashire imbere imigambi biza gutuma abene gihugu resitwaye babaho kandi bakabaho mu mikoro yabo hanyuma ikindi nacyo ni ingene intwaro zigenda zitunganya mbega abantu bagenda bitunganya gute ibyiyumviro bimeze gute ariko ibi byose nk'uko Placide gusa Placide arihebura cyane ko avuga ngo ntacyo ndabizigamwe yarusha je ndabivuga akigorokoze ko abantu bicarana bagahanahana ibyiyumviro ndazi ntakekeranya ko naho hari abatazogenda birababaje ko hari abatazogenda muga mu bazogenda ndizeye ko bababajwe by'ukuri n'ibibazo Burundi burimo barababajwe n'imfubyi Burundi bufise imfubyi Burundi bufise ni nyinshi sinuvuga ngo zirahagije kuwo cumengo nta a a ni nyinshi zapfakajwe n'ukutumvikana plito zabaye imfubyi kubera kutumvikana abapfakazi bari mu Burundi ni benshi bapfakajwe n'ingwara za politike abakene bari mu Burundi bakeneshejwe nibazo bya politiki nibeshi ibimuga nibe ni ukuvuga ndizera ntakekeranya ko ibi byose tubona nk'ingaruka ndizeye ko abariko baragerageza gutora umuti ivyo byose bihagarara ko kuko ni utegereza kuza gutuma abantu baba mu kibano ciza kugira ngo n'abafise amikoro iyi nzara ubu bukene abanyene bajeje ubusabwa n'igihugu bagira imigambi za gutuma abantu bashobora kugira ico bimariye umuntu wese anyumva n'abenegihugu mhm. eh, turaho mu guma mugaruka muti ndizera eh, urumva ni ku gatwe kawe mhm. mbona hari icyo abarundi muri rusange kwizera muri uwo mubonano uzoba ku munsi w'ejo wa mbere hagati ya bamwe mu barundi begwa n'amatati ari muri kino gihugu muri eh, rusange je nobizeza mhm. nobizeza muga kandi nkabasaba kwihangana kuko muri ibi ari ukwihangana uca bavuga umuntu yo kwihangana gushika ryari nawe uvuga ngo umuntu yihangane gushika iki gihe iki n'iki mugabo bakwiye kumenya ko iyo ibibazo byatevye n'inyishu zirateba kugira ngo ziboneke si ukwihuta mugabo inyishu zoteba zikaza ari inyishu zikiza zikaza atari inyishu zo hejuru zikaza ari inyishu zikora ku byateye ibibazo rero nibaza yuko je bizeza muri make ariko na cyane cyane nabonye ndabahamagara ndabahanura abariko baranyumva kuko ikintu bakwiye kumenya nuko uh, eh, hariho abantu bajeje ubuzima uh, hari abajeje ubuzima bw'abanyagihugu nk'abanyapolitike bimwe navuga ariko abanyagihugu nabo bakurikirana ibiba biriko birakorwa mu gihugu ariko batazeye kubaho muri mu bya politiki bakwiye kumva ko ubuzima bw'igihugu burabaraba rero hamwe n'ibyo umwe wese n'uko aherereye ahubwo yogira icyo aterereye kugira ngo habaye hamere neza abo abanye nabo ntihagire ubuto ntihagire uwumva ko ari karatotezwa ari karahohoterwa agateka kiwe bivanye n'icyumviro ciwe abantu bimenyereze kwemerana mu budasa bwabo mu byumviro bya politiki mu nkomoko zabo no mu ntumbero zabo zitandukanye abarundi bamenyere kwemerana hanyuma muri uko kumenyera kwemerana kiriya kibano barafite icyo bashobora guterera kugira babane neza ku ruhande rwabo mm. hanyuma ibindi nabyo babe bararindira bihanganye icyo eh, iki gikorwa cy'ubuhuza gishobora kuzotuzanira hanyuma kuri ibi iyi ntambuko eh, niyavamo umubonano w'umuhuza niwavamo ndizeye ko hari ibyumviro bazohanahana icyo umuntu yo kwita ntuze etape suivante ni intambuko igira kabiri ikurikira inyuma y'ibi muri yo ntambuko ikurikira ndazi ntakekeranya ko hari ibyumviro vyubaka bazokwisunga umuhuza n'umugwi wiwe bazokwisunga bace bakorera ko Eh, bace babikoresha mu kuraba ingene boshobora gushikira bamwe twumva batazo kwitaba kuko barya byanga bikunda ejo ntibazitaba mugabo ejo cyangwa hirya ejo bategeza buzo kwitaba bishoboka ko umuhuza yobandanya ari uwo canke ntabandanya ari uwo nimba byoshika akaba uruhande ruvuga ruti uwo muhuza turamwase ndizeye ko igikuru ni uko abantu bakumvikana bati turakeneye umuhuza duhurira ko twese icyo nicyo kindemeje kuba bose bemera ko bokwicarana naho hari hakiriho ibyo batumvikana ko ingene icyo gihuha cy'ubuhuza cyo bandanya uwakabari akaba ari shakitiye n'iyunge ko umuhinga mu bijyanye no gutatura amatati bitaciye mu ngimba ikiganiro ni karadiridimba karadiridimba ni akana kaji wabo mwebwe abarundi mudukurikirana kuri wese itatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage umwanya ntigwanyu telefone ziruguruye mbere mugiye no kuri site murabona inimero ya WhatsApp call aho mushobora guca muca kuri izo nimero mukabisha ku telefone hama mugaterefona mu buhinga bw'ibyuma baca bakira muciye kuri WhatsApp WhatsApp nibaze yuko arakaryo gashasha gatuma mwongera kuza muri kino kiganiro hama mukaba mwumvise yuko twagarutse na cyane cyane ku mubonano uzoba ku munsi w'ejo aho bukera aho muhuza Benjamin William Mukapa yatumiye bamwe mu bigwa n'amatati y'abarundi mu gihe hari ababyitabye n'abandi bavuga yuko badashobora kubyitaba mwumvise umuhinga turi kumwe hano umwanya nigwanyu birashoboka mu gahandi biragoye urabye n'imico y'abarundi n'imico y'abarundi kuko uko bamye kuva kera na rindi eh uko kuva kera narindi tugiye kuraba hari imico yerekana ko mu bisanzwe kuva kera igihe abarundi bagize ikintu bapfuye basogokuru mm. hari imigani imwe cyangwa inyifato zimwe zimwe byerekana ko Navuze nti birashoboka muga urundi ruhande biragoye kuko iyo abantu bagiye bashikirwa n'ibintu hanyuma ivyo bintu bikagira ivyo vyononye mu mibano yabo mbere biza gukora ko uh, nari nabivuze ko biraza ko biraza konona ingene nabantu ba kamere ya kamere y'abantu imero yabo ivyiyumviro uburyo babona ibintu uburyo batahura ibintu hanyuma biraza gukorana ku mibano yabo mm-hmm. biratandukanya abantu amatata aratandukanya abantu mu gihe abantu batabashoboye kwicarana kugira ngo bashobore kuyakemura bashobore gutora umuti urama iyo abantu rero bagiye baba muri ibyo bihe biza birisubiriza ibintu bibakomeretsa bisiga inguma muri bo bisiga ibikomere muri iyo bitigeze bitorerwa umuti abantu bakabandanya baza baratandukana hamwe ukamengo bara bashoboye kwegerana mu gahanda ugasanga habaye ikindi kintu kije kibasambura rwose novuga nti mutegerezwa kwicarana byanka mhm. bikunda mutegerezwa kwicarana kuko mutagiye kurondera uburyo bwo kwicarana murondera uburyo bwo kumarana murondera uburyo bwo kwicana ariko iyo abantu bari korondera kwicarana baba bari kubagwanya inzira zo kwicana rero nuvuga nti ni umuco abantu bategereza kumenyera hanyuma ikindi nacyo kuganira ntuganira muri ibi byo gukinga amatati ntuganira ibiganiro si ibiganiro hagati y'abakunzi ntihibambewe ni ibiganiro hagati y'abantu babaye abansi mm, abantu bashamirana n'abantu bashamiranye si no gushamirana ni ijambo mengo rirafise ubushobozi ridafise gushamirana ko turashobora gushamirana tukiri kumwe mu bwahari haba bamaze guhunga bamwe bataye igihugu bamwe bakagenda bavuga bati bimeze ukuntu ukuntu abandi ugasanga bari kubitunga bavuga amajyambere ati tugomba dukora uko dushoboye kugira ngo abantu tubasenyure bamwe ukumva n'imihigo yo kwihorahorana urumva n'abansi rero bategereza kumva ko byanga bikunda muri ubuhinga ni abantu bemera kwicarana kuganira n'abo umengo eh, ntibari bakwiye kwicarana nabo kugira ngo bikunde hako babandanya batandukana barushize kuraba uburyo bashobora kuza kwegerana hanyuma amenye yuko nk'uko nyine abarundi bayamaze hari abasuku ni bavuze ngo ikiyago gisumba kivi muga ndiko ndatonza uwo uwo uwo mwibutsi wavuye ngo ikiyago gisumba ikivi ikiyago ntigisumba kivi ku muntu ari karakora na cyane cyane mu gihe ibyo ari karakora bimuzana iterambere mm-hmm. ariko ni igihe abantu baba bari bafise ivyo badahuriza ko mm-hmm. vyononye imibano yabo vyasambuye imibano ariko hakagera igihe bakubwa batibasha naho hari ibindi bikorwa twategerezwa kuba turi turakora reka iki kivi twari gukutsa tubanze tukireke twicarane tuyage kuri ibi bituraba hanyuma ni umubano wacu waba mwiza n'ibindi bikorwa n'ikivi tutadugije umunsi tuzokiduze ejo ari naho havuye na wa mwibutsa avuga ngo ahari amahoro umuhoro uramwa ahari amahoro urusato rw'imbaragasa rwifuka batanu byumvikana ko basogokuru barashira imbere naho hari tutazi nkene babigenza icyo kintu cy'umubano urangwamo amahoro kiri mu butunzi babona imbere ya byose rero abarundi bakwiye kumenya ko nta bundi butunzi buhari dufise atari uko twabana mu mahoro mu budasa bwacu abantu bakemera kubana mu mahoro mu ntumbero zitandukanye abantu bakemera kubana nta bundi butunzi abarundi bafise atari uko bubana amahoro kuko muri ayo mahoro niho bazoheza bakaniteza imbere bakitereza imbere hamwe mu gihe igihugu kizoba kigifise abantu bitwa impunzi abavukagihugu bariko barahunga bavuga ngo twahunze bene wacu bavuga ngo dushobora gutaha mu gihugu kubera ibi n'ibi n'ibi ibisambuka bitarasambuka mm-hmm. kugira ngo amahoro ashobore gusasaga ko mwagarutse muravuga kuri bamwe usanga barahunze igihugu kubera ibibazo biba biri mu gihugu umuntu ntiyo kwiyumvira ati ubuhoba hararengeranye ntabwo harengeranye gusa guhunga ni ingaruka turi mu ngaruka turi mu ngaruka harababaye mu ngaruka kubera iki kubera imbere burya ibihago byategeza kubandanya igihe abarundi bari bacyumvikana muri ariya masezerano yahusha n'inyuma y'amasezerano yarusha ibyo byamyeho umuga nta mwanya nibigeze babona ko hakiriho ibikenewe ko abantu bakwiye kugenda bavugana kugira ngo ibyagiye bidahera bigende birava mu nzira hanyuma bimaze kuva mu nzira nk'akaruru urazi ko kuva yarusha yavuze ko hategereza kuzaho umugwi kuvugana kuri no kurekuranira ariko umugwi wagiye kubaho ryari wabayeho waratevye nibaza nta myaka itatu uramara bisigura ngo ngivyo n'ibintu byatevye byategerezwa kuca biba or kujya kuvugana ukuri kwari ukuri ku bijyanye n'ibya kahise ukuri kubijanye n'ivyashikiye uburundi kugira ngo ugwaruka ruriko rurakura abana bariko baravuka Nibakure bakurana ibitari byo bakurana ibyumviro bitari byo ababyeyi babo babayemo rero navuga nti mu yandi majambo naho bamaze guhunga biracashoboka aho bahunze nibaza ko bashobora kuzohurira iyarusha muri biganiro y'iko birabaho hanyuma hagera igihe batahuke mu gihugu cyabibarutse kandi ndazi ko nta muntu ahunga by'ukuri adafise igituma ahunga haba hari impamvu abantu bo yumvikana ko batayumvikana ko umuntu arinze ahunga haba hari impamvu kandi kumbure n'izo mpamvu zitaronkeye umuti atiyumvamo gutaha ntibikunda ntibikunda mhm. nicyo gituma izo mvu n'izo mpamvu nizo niba zikorwa cy'ubuhuza gitegereza gukorera kugira ngo bose abarundi bumve ko ari bamwe arabavukanye ari aho bakoraniye amakosa kuzohamba igihugu cyacu ariko nimba bogerageza kwihanganiranira hanyuma amakosa bakoreraniye bagaharanira abandi bakagira bagafashanya kugira ngo bashobore gutora umuti w'ibyotuma w'icyotuma bo bana badasubira muri repetition repetisiyo dezerere badasubira mu isubira mu ry'amakosa bakoze nibaza ko byaba byiza kurusha mhm. ikiganiro ni karagiririmba dusigaje umwanya muto ariko amatelefone yose aruguruye mbere na WhatsApp call iruguruye aho ushobora kudutelefona ubicishije kuri WhatsApp ukaraba akanimero murabye amajambo ariko aragenda arengana kuri site yawe gatatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage nihaboneka uri ku murongo irike ace amu twakirira ariko atumirire no mu mihogo vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi turiko turarangiza kino kiganiro cacu karadiridimba Eh, Chartier niwunge ko turangiza n'igiki mubona mwebwe muhamagarira abarundi kugira nejo canke hirya hejo bamenye gutatura amatati abega hatarinze kuba zuguru na zuguru eh, nkuko abarundi bavuga zuguru zuguru eh, icyo nohamagarira abarundi ica mbere ni nk'impanuro abirabure bahora batwagwa nk'inyagano donke batwagwa nka nkabaja mu eh, bindi bihugu na cyane bya Buraya arerekana ingene umusanzwe umutahe witerambere no muntu burya iyo umuntu apfuye naho urabona nk'ubu turi kumwe ushobora kumbera umwasi cyangwa kubera umwasi burya kunyica ntubawungutse ahubwo bawihombeje. Mhm. kuko mu byo no kumarira hariho ibyo nzi ejo muri kazozi yaba wonkeneye ko akarorero uburundi bwabuze aba incabwenge nyinshi bwabuze abantu eh, bize benshi bafise ubushobozi benshi abarimyi benshi abadandaza benshi abahinga benshi ni ukumva ko buryo uburundi twarahombye tumaze guhomba ibintu byiza abanyepolitike banyumva abari ku butegetsi n'abari hanze umve ko twarahombye hanyuma uburundi butere buje imbere amahoro asasagara iterambere rishobore kuboneka murakoze cyane ngire ko ndabashimira Chartier niyunge ko umuhinga mu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba mwakoze kwitaba buno butumire bwacu nanje ndabashimiye cyane hanyuma n'ikindi gihe muzokumva ko ivyimviro vyanje byogira ico biterereye mu kubaka kino gihugu nzokoma ndabitaba ko kamo murakoze cyane murakoze cyane yakoze na Eric Uwimana niwe ariko atuma ano majwi abashikira atankomanzi reka nshimire na Placide muri Hollande we yaronse umurongo aragira icaterereye muri kino kiganiro karadiridimba mwari mwateguriwe nanje Medar Nyonkuru reka ndabashimire mwese nimugire ibihe byiza aho muherereye naho butaha